da yake ya girme ni wataƙila shi ya rike sunan ƙasar da na garuruwan nan da na tashi daga nan ban zame ba sai wani kawai ana ce masa sarai na tare da mutanen ba su da wata tabi'a sai tarkon aku in sun kama sai sai ta koya masa magana sai ta bin gari suna sai ni kuma sai na samu ɗaya na kama na ki koya masa wani abu sai in aka tambaye shi kowace irin tambaya ce ya amsa ya ce haba da tijo ka dubi kamata ka ce ban yi jaka guda ba da na jarraba shi da tambayoyi na ga yana amsa mun hakanan da kyau sai na ɗauke shi ran na har kasuwar wani gari a gaba na yawo da abina a cikin keji a kwana a tashi har na kai wani ƙauye wai shi yalwa na sauka ran nan kuwa ran jajiberin surukai ne da daddaren na barci sai waɗansu ɓarayi suka zo suka washe ni da na ga haka sai na salati na ce sata gidan ɓarawo rance dare na yi sai na sayi wata sharɓeɓe wuka na shiga gari yawon sata sai na kawo gano babban zaure na tar da waɗansu samari sun kunna fitila suna kyargar dukiya don gobe sallah sun kuwa rufe kofar gidansu ko da na ga haka sai na kwankwasa kofar wani daga cikinsu ya ce wane ne nan sai na ce ɓarawo ne suka ce ɓarawo na ce eh suka ce to da wace ka zo na ce na zo ne don yi muku sata sai wani daga cikinsu ya ce to zo sace ni kuma na ce ku buɗe ƙofar zaure mana ku gani in ban sata ba sai babban sai ya tashi da fushi ya buɗe zauren ni kuwa da ganin ya buɗe sai na faɗa ciki fagagam na kashe fitilar na dubu bangon na karta da wuka na koma gefe guda na faɗa ras na ce wayo Allah ya kashe ni ko da suka ji haka sai suka yi tsammanin wani ɗan uwansu ne na soka sai na ga duk sun yi cikin gida da gudu na tashi na naɗe su sarai na bar garin na tafi wani ƙauye na sayar da su duka na samu kayan sallah da aka sako daga idi sai na fita waje yawo wai ko Allah ya sa na ga idan sani na cikin tafiya sai na ji kamar daga sama an ce himma dai dan shehu duba haka dai sai na ga ashe zarke ne dan muhammad muka tafa ya kai ni sa muka raba dare mana hira gamuwan wannan ta sa al'amuran duka ya ba mu tsoro kullum muka rabu sai kaga Allah ya sake haɗa mu kamar dama mun sha magana ne zurke zai mura kiyaye ce ya kamata yanzu mu yi wa juna gafara ga cutar juna da muka yi muka gafarta wa juna duk da haka ban saki jiki da shi ba don na san halin mutane saboda haka na aro alkur'ani da safe muka yi wanka kowa ya rantse ba ya sake cutar ɗan uwansa matukar ransa ba da gari ya waye na ce masa ni zan wuce zuwa birnin kodas ina ujila ne ya ce to mu tafi me na daure a nan muka rangada sai wani gari kato na dauki kuna na tafi kasuwa yana ce min menene haka nake fama da kayan tsuntsu na ce samun ido dai ko da wani bature ya ganna sai ce a kunna sai ne na ce ya ce min nawa za ka sayan min ni kuwa na ce jaka guda sai na ji bature ya yi wata irin magana ko me yake nufi oho na ji dai ya ce go away you poor fool sai na kada baki na ce kada ka zage ni dan ka san ban yin turanci ba in kana shakkar abin da nace ne tambayin tsuntsun nan kaje sai na ga ya duba aku ya ce wai haka nan ne aku sai aku ya amsa ya ce haba da tijo ka dubi kamata ka ce ban yi jaka guda ba da zarke da bature suka bushe da dariya ya kawo jaka guda su kutun ya bani ba mu kwana wannan gari ba muka ba dare sai baitul muqaddas a wannan gari mai albarka malam zurke ya ce mu tuba da irin ayyukanmu na sako haka nan na yadda da magana ta sa muka tara malamai aka yi mana addu'a don kada shaidan ya sake wasa da zukatanmu bayan na huta wata guda na tambayi sarki a tara min tsofaffin garin in tambaye su ko wani ya san inda ruwan bagaja yake sarki ya ce to aka tara su makila kofar gidansa na tambaye su duk suka yi shiru da fari sa'an nan wani tsoho ya ce shi ya sani na tambaye shi su ya ce a nasarawa aka haife shi wato wan wancan da kaninsa ya bani labari dukkan abin da muka yi da kaninsa na mayan masa ya ce hakanan ne ubansu ɗaya sa'an na aka kira wannan tsoho aka ce ba da labarin ya ce ruwan bagaja dai yana cikin ƙasar irami ne ƙasar irami kuwa ƙasa ce ta aljanu. ruwan bagaja kuwa mamanan nan ƙasar yake ba yana can bisa wani dogon dutse da ake kiransa dutsen kaf babu mahalukin da yake iya zuwa can sai aljanu ko aljanun ma sai masu fuka-fukai kaɗai amma na mance sunan rijiyar yanzu ko aljani ya ƙoƙari ya isa dutsen nan kafin ya ɗebi ruwan sai wani ikon Allah akwai waɗansu maridai masu jiran rijiyar nan kuma akwai waɗansu 'yan karance-karance da ake yi kafin a samu damar shiga akwai kuma dokoki da ake bi idan an shiga da cewa mutum ya kuskure ɗaya daga cikinsu sai a yi ban da shi ko kakan namu ma ya manta da waɗannan dokokin da addu'o'in ka ji abin da na sani da labarin ruwan bagaja ranka shi daɗe da gari ya waye na shiga jirgi muka ta sama ƙasar iran muna cikin tafiya sai jirgin mu ya karo ya fashe dukkan sauran mutane da ke tare da ni suka nitse sai na isa gaba da kyar da jibin goshi da na samu kaina sai na ga ina wani tsibiri wanda babu komai banda ƙasa ba wani abu wanda mutum zai ci ko tsinke babu balle hake gashi ku tsakar teku ruwa gaba ruwa baya ba wani tsibiri kusa kuwar ka banza ko aljani baya zuwa wannan wuri balle tsuntsu na kwakwata rairayi na shiga na yi na in mutu Allah bai nufa ba na nemi wani abin da zan kashe kai na da shi na rasa ina nan cikin ramin nan ina jiran mutuwa sai na ga waɗansu aljanu guda biyu sun ɗauko wani ɗan adam suka sauke shi nan kusa da ni kaɗan suka tona rairayi kamar shan ɗaki sai na ji babban ya ce bai suleimani suleiman ibn daud ifta sai na ga ƙasa ta buɗe suka shiga da mutumin nan ni ko ne bulum na sha jinin jikina dan na rufe jikina da rairai wai na yi wa kaina kabari shi yasa Allah bai ba su ikon gani na ba can sai naga sun fito sun ce bai hurmatu Suleiman ibn Dauda Eglek sai naga ƙasa ta rufe suka mai da rairayi bisa kamar da ɗaya duniya ba komai wasu ke da wuya sai na fito na tafi wurin na share rairayin da suka mayar na ce bi hurmatu Suleiman ibn Dauda ifta sai naga kofa ta buɗe na kutsa kai na shiga ko da mutumin nan da aka rufe ya ganni sai taso ya faɗi gabana ya ce dan Allah kai mure na tambaye shi sunansa da kuma inda ya fito duk ya kwashe ya gaya mu sai na ji ashe dai wannan nawa ne saki mu agolan ubanmu wanda ya kashe shi ya sa kuma a kashe iyayenmu mata don mafarkin can da na gaya muku na yi na ɗan dabino ko da na gane haka sai magana fassarar mafarkin malaman nan ta faɗo mu na duba gaba gare mu kaɗan sai na ga wani takobi mai kuban zinari na ɗauka na zare shi sai na ga an rubuta kalmar shahada a gefensa na dubi mutumin nan na gaya masa ni kowa ne na ce masa ya tuna da fasarar mafarkin da aka yi masa na kuma gaya masa yadda aka yi har aka haife ni da yadda na tashi duka ko da ya ji haka sai zaburo min na sa takobin nan na ɗauke kansa na ce kafin a zo a kashe ni na rama baba shi kuwa ga abin da ya sa aka kawo shi wata rana ne yana cin ba da daddare sai ya da kodon wanda ya gama ci ashe an zo da jirajiran sarkin aljanu wurin suna yin wasa abin kaddara sai kwadagon ya bugi kan dan sarkin aljanu daya a madiga ya faɗi ya mutu shi yasa aka ɗauko shi nan domin a halaka shi wanda na sare kansa sai na ɗauki wani tsumma in shafe takobi ko da na shafa sai wani aljini ya fito ya ce faɗi ka ya ubangiji na da ganinsa sai na yada takobi na firgita na sa hannu na rufe ido na yi kamar in ce masa ya kashe ni dan huta da azaba sai wata zuciya ta ce kul azaba mai wucewa ce sai na ce kai wane ne ya ce ni ne bawan takobin ya fi su dan nau ya ajiye ni nan yi wa takobin nan bauta dan da shi ya yaƙi sa'ad da yake da rai har ya ƙaura da na ji haka sai zuciyata ta yi fari na ce to in haka ne kai ni in samu ruwan bagaja da jin wannan kalami wasu sai ƙara ya ce ba ni da iko amma na kai ka wurin wani babanmu in ya da shi kaɗai ke da ikon wurin duk ƙasan nan da aka halicci duniya aka halicci ruwan bagaja a nan don dukkan aljanu a nan yake tun lokacin nan kuwa zuriyar suke rike da ita har yanzu a na ji haka sai na ce to ya kai ni kafin kifta da bismillah sai muka iso wani katon kogo kusa da babban birnin iram ya ce cikin kogon ne yake muka kutsa kai muka tare da shi wani aljani ne tsoho abin tsoro na faɗi na gaisuwa na gaya masa abin da ya kawo ni tun daga farko zuwa ƙarshe ban ɓoye masa komai ba har da labarin sake muwana ya yi mamaki ya ce lalle ka ci kaɗa tun da ka sai da ranka don uban wani ya koma ya ce min da farko ma faranta maka zuciya Uwan liman ɗin nan da ka tarar da shi a kogo yana ibada abokina ne abin da ya gama muku wata rana ne uwata ta tafi yawo har can ƙasar sudan tana na. kishirwa ta kama ni har na fara kuka sai uwata ta tarar da uwarsu uban nan naka liman tana ɗiban ruwa wato uwar tsohon nan na dutse da ka gani da uwarsa ta ji ina kuka sai ta ce uwa ta tsaya mana ki ba yaro ɗan ruwa ya sha ta tsaya uwarsa ta ɗauke ni ta bani ruwa da kanta da uwa ta za ta tashi uwar siliman ɗan nan ta kawo hure da goro da hannun ruwa ta bata ta kawo kwabo bi kuma ta bani na rike kwabo a kowane hannun na wasa tana tsammani uwa ta mutunci wata san aljana wace da uwa ta za ta wuce ta tambaye ta gidansu ta nuna mata bayan kwana uku sai uwata ta zo mata da dare ta bayyana mata ko ita wace ce suka yi abota uwar liman kuwa tana goyon tsohon nan da ka gani a kogon dutse iyayenmu suka gama mu abota da muka girma har yanzu kuwa muna biye juna kowane daren juma na kan tafi wurinsa mu raba dare muna hira yau shekarunmu tamanin tamanin kenan muna ibada cikin kogoni da shi kuma dan uwan nan naka da ka kashe a tsibiri ɗana ya kashe ni ne sarkin aljanun duniya waɗanda suka kamo shi ɗin nan kuwa da ka gani ‘ya'yana ne tsakar ƙasan kuma da ka shiga ta wace takobin nan na hannunka da shi yusufu ɗan nuhu ya zamuni har ya ƙaura yanzu nawa ne in ba da shi a hannu ba ko gare ni ruwan bagaja ba ya ɗebuwa da ma baka ɗauko shi ba da sai na aika an ɗauko shi ka riƙe za ka iya ɗebo ruwan bagaja ɗin domin dalili biyu suka sa ya zama wajibi in taimake ka na ɗaya gashi ka kashe min wanda ya kashe ɗana na biyu gashi ka sayar da ranka dan kane na liman ka san kanin abokinka ai kanin ka ne da na ji haka na faɗi ne godiya ya ce min ba a shiga garin da maraice bari sai da safe na kwana nan tare da 'ya'yansa da gari ya waye ya kira ni ya ce to ka kiyaye abin da zan gaya maka in ba haka ba za ka halaka na ce to Allah ya taimake mu ya ce dubu dogon dutse a tsakar garin can garin shine babban birnin aljanun duniya duka ana kiransa birnin iran dutsen can kuwa da kake hange sai da ya shiga cikin gizagizai ana kiransa dutsen kaf idan ka isa ka ga an rubuta a kofar garin la tas'al wato kada ka tambaya ko me ka gani kada ka kula da shi kai dai ka tasan ma dutsen da takobin nan tsirara da ka shiga garin ka yi ta rera wannan waka wa yaf'alu fi hukumiki mai sha'u har ka ɗebo ruwan ka fito abinda da yasa zaka riga karanta wannan dan za ga abubuwa da baka saba gani ba kaga saniya na tatsan ba fulata kaga doki bisa mutum da kare na zagi kaga dan tsako ya ɗauki shaho akuya ta koru kura namiji na haihuwa kaga su kaza na noma zakara na shuka da sauran irin abubuwan mamaki haka idan ka tsaya mamakin su kashin ka ya bushe kasan ubangiji na aikata dukkan abin da ya yana aikata abin da ya fi haka mamaki so dubu dubu in ya so karanta wannan waka za ta sa aljanu su san lalle ka Allah saboda haka ba za su cuce ka ba amma fa kada ka sari komai ko ka ga ya taso maka zai cuce ka ba wani abu da zai same ka da shigar ka za ka ga ɗakuna goma sha biyu jere ka kidaya ɗaki na biyar daga hannun dama ka shiga na shida ciki ne rijiyar take ana kiranta rijiyar sinaini za ka tarar da ita rufe da murafin lu'ulu duk duniyan nan an taru ba za ta buɗe ba sai an ce buɗe don alfarmar annabi suleiman an dauda ya suleiman ya suleiman ya suleiman buɗe don wanda ba wani annabi bayansa buɗe don fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta buɗe sai ka ɗauki wata guga ta zinare a nan gefenta ka jefa ka ɗebo ruwan kana ta jan waƙan nan da na gaya maka ga kwalabar turare nan ka ɗuro in ka ɗebo da yawa ka halaka domin idan ka ci ko kwalabar nan ka kai ƙasar sudan duk ba mai sake ko ciwon kai har abada saboda haka wannan 'yar kwalabar turamin ta isa kada ka ji tsoro kada kuma ka saba abin da na gaya maka to Allah ya da kai lafiya na ɗauki kwalaba ta tunkari garin gabana na ɗarɗar da abin da ya gaya min na tara haka na yi ta yin abin da ya gaya min duka har na isa cikin dutsen garin fanki da ɗaki na biyar daga hannun dama na shiga na shida yadda ya ce sai na kiɗima na kiɗa hudu daga hannun hagu na shiga na biyar da kutsa kai sai na ji an ce eh ho yayi kuskure ku buge shi aka same ni tatas tatas aka je honi wajen gari duk da takobin na har na karya kawa na ja gindi na shafa takobi na aljanin na ya fito na ce ya mai da ni kogon sarkin aljanu ya mai da ni nan da nan da sarkin aljanu ya gani jina jina rotsa ko ina ya ce ka kuru da sun kashe ka na gaya maka ka lura na gaya maka ka lura ai gashi nan ka Allah ya sa wasu halaka kawa na gaya masa inda na kuskure duka ya ce zauna sai ka warke ka koma suka yi min magani na warke bayan kwana ashirin ya sake min wa'azi na koma wannan gami ban yi wata fitar kafa ba an na ɗebo aljanu suka yi ta fito min cikin kamanni masu ban tsoro don nake kula a dai ɗebowa ta sai na ji ana buga min tambura kai tambarin aljanu da daɗi na tafi na kaiwa sarkin aljanu ya murna da ni da na huta kwana bakwai sarkin aljanu ya ce to sai kai shirin gida kuma ya ce duk duniyar nan ba wani aljanin da ke iya ɗaukar ka don nauyin ɗan ruwan nan na bagaja da ke tare da kai sai ni ba don haka ba sai in sa wani aljani ya kai ka har ɗakin ka kafin asuba amma ni da kaina ko da yake na kwana biyu zan yi ƙoƙarin rage maka hanya in raba ka da ƙasashenmu na aljanu ya ɗauke ni da kansa har wani babban birni na waɗansu mutane